Վերոնշյալից հունվարի 14-ին ժամը 21:30 րոպեի սահմաներում ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ուժերը շփման գծի արևելյան ուղությամբ ձեռնարկել են դիվերսիոն հետախուզական փորձ։ Պաշտպանության Ժամանակի առաջապատորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են հակարակորթի դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը եւ ձեռնարկել համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Արդյունքում սպանվել է առնվազն հակարակորթի 2 զինծառայող, խմբի մնացած անդամները դիմել են փախուստի։ Արձանագրված փոխհրաձգության ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապատորամասերը շարունակում են տիրապետել օպերատիվ իրադրությանը եւ վստահորեն իրականացնել լուծել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանն այսօր մասնակցել է Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստին նվիրված 2015 թվականի արդյունքների ամփոփմանը եւ 2016 թվականի անելիքներին։ Իր ելույթում երկրի ղեկավարն անդրադարձել է բանակաշինության գործընթացին, նշել ձերբերումներն ու արկա խնդիրները։ Նախագահը 2015 թվականին իրականացված աշխատանքները գնահատել է բավարար։ Բակո Սահակյանի խոսքով տարածաշրջանում եւ աշխարհում ռազմական իրադրություն գոյությունը շարունակում է մնալ բարդ ու լարված, ինչն առաջադրում է նաև ռազմավարական բնույթի նոր խնդիրներ։ Նախագահան ընդգծել է, որ պաշտպանության բանակը միշտ եղել է եւ կմնա Արցախի հանրապետության անկախության, անվտանգության եւ բնականոն զարգացման հիմնական երաշխավորը, ամենայն պատասխանատվությամբ իրականացնելով իր բարձր առաքելությունը ցանկացած պայմաններում։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել Պաշտպանության նախարարին եւ բանակի բարձրագույն սպայական անձնակազմին զինված ուժերի արչեւ ծառացած խնդիրների պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նիստին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեվիդ Լիդինգտոնը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Լոնդոնում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ խորհրդակցություն են անցկացրել։ Հանդիպանը զրուցակիցները քննարկել են նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործնեությունը։ Հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր հայ-ամերիկյան հարաբերությունները մշտապես զարգացում են ունեցել։ Այս մասին 3 ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի գործերով պատասխանատու Եվրոպայի հարցերով ԱՄՆ նախագահի գլխավոր խորհրդատու Չարլզ Կուպչյանի հետ հանդիպան ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպանն անդրադարձ է եղել անվտանգության ոլորտում համագործակցությանը, Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխգործակցությանը, խաղաղապահ առաքելություններին Հայաստանի մասնակցությանը, միջազգային արդի խնդիրներին ու մարտահրավերներին, տարածաշրջանում արկա իրավիճակին, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման հերանեկարին եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ հարցերի։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը առաջին եւ 4-րդ բանակային զորամիավորումներում կայացած ռազմական խորհրդի նիստերում ամփոփել են 2015 թվականի ուսումնական դարվա աշխատանքները։ Հաշվետու սեկույցներով եւ ելույթներով հանդես են եկել զորամիավորումների հրամանատարներն ու նրանց տեղակալները։ Անդրադարձ է եղել մարտական պատրաստության ուղղությամբ կազմակերպված միջոց միջոցառումներին, վարժանքներին ու տարաբնույթ զորավարժություններին, դաստիարակչական կարգապահության ամրապնման նոված խնդիրներին, միջանձնային հարաբերություններին, երբեմն արձանագրվող անցանկալի երևույթներին եւ այդ ուղղությամբ իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումներին, ամփոփելով ռազմական խորհրդի նիստերի արդյունքները, Սերանոանյանը նշել է, որ բարձրացված բոլոր հարցերը անմիջականորեն առնչվում են բանակի մարտունակությանը։ Բանակն իր խնդիրը կատարում է առաջ առաջին հերթին ամուր պահելով սահմանների անառիկությունն ու ապահովելով մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Աշխատանքային այցով Լիտվայի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան-Լիտվա падգամավորական բարեկամության խմբի ղեկավար Էդվարդ Շարմազանովը հանդիպում է ունեցել Հայաստանի հետ Լիտվայի Սեյմասի միջխորհրդանական կապերի, ինչպես նաև Լիտվա-Լեռնային Ղարաբաղ բարեկամության խմբերի անդամների հետ։ Հանդիպանը լիտվացի խորհրդարանականները կարևորել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը բանակցային ճանապարհով ԵԱՀԿ Минских Бедева-Чапов. Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտ գյուղում համայնքային վարչական կենտրոն է կառուցվում կից 150 տեղանոց հանդիսությունների սրահով։ Արդեն ավարտվել է պատերի շարվածքը, տարվում են երկրորդ հարկի ծածկի կառուցման աշխատանքները։ Վարչական կենտրոնը կներառի համայնքապետարանը, բուժկետը, երիտասարդների ժամանցային սրահն ու գրադարանը։ Շինարարությունն իրականացվում է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ mump. Հունվարի 14-ի դրությամբ Ստեփանակերտի հանրակրթական հաստատություններից բացակայող 1186 երեխաներից 348-ի մոտ հայտնաբերվել է վերին շնչուղիների սուր վարակի գրիպի արկայություն։ Սակայն նրանցից ոչ ոք H1N1 տեսակով հիվանդ չէ։ Այս ցուցանիշը մտահոգիչ չէ, քանի որ այն կազմում է մայրաքաղաքի աշակերտների ընդհանուր թվի ընդամենը 4%-ը։ Վերին շնչուղիների սուր վարակներով ստացիոնար քանի հիվանդ է բուժում ստանում եւ ինչ վիճակ է դիրում մայրաքաղաքում։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Ներկայումս վերին շնչուղիների սուր վարակներով ստացիոնար բուժում է ստանում 79 քաղաքացի, որից 40-ի մոտ հայտնաբերվել է թոքաբորբ, սակայն նրանց վիճակը բավարար է գնահատվում։ Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանի խոսքով հիվանդության բարձր տոկոս եղել է տարվա օրերին եւ մեր կողմից ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ, տոնորերին մանկական պոլիկլինիկան աշխատում էր, հերթապահում էին մանկաբույժներ եւ կատարում էր ընդունելություն հիվանդ երեխաների, նորական 40-ից 50 երեխա Ներկայումս գրիպի H1N1 տեսակով վարակված 19 հիվանդներից միայն 5-ն է գտնվում հիվանդանոցում։ Մյուս 14-ն արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցներից եւ գտնվում են բժիշկների վերահսկողության տակ։ Նրանցից 13-ը մանկահասակ երեխաներ են, 6-ը մեծահասակներ։ Առողջապահության նախարարության համապատասխան ռանգների համապատասխան իրականացում ենք բակային համայցեր։ Մանկական պոլիկլինիկայում առանձնացվել է խոսքը առողջ երեխաների եւ հիվանդ երեխաների համար մկաբուժների կողմից առողջ երեխաների ընդունելությունը կազմակերպվում է առանձին կաբինետներում, իսկ հիվանդ երեխաների ընդունելությունը կատարվում է առանձին կաբինետներում։ Կանխարգելիչ միջոցառումների շրջանակներում իրականացվում են հիվանդների ամբուլատոր ընդունելություններ եւ հսկողության տակ են պահվում կանչերը։ Այս քայլերի արդյունքում դեպքերի նվազում է արձանագրվել։ Ներկայումս Արևիկ մանկական բուժմիավորման ստացիոնար բաժանմունքում բուժվում են 33 հիվանդներ կապված վերաշնչողների սուրվարակով եւ գրիպ ատիպի H1N1 ենթատեսակով հիվանդներ։ Ստացիոնար բուժում ստացող 33 հիվանդներից 10-ի մոտ ներկայումս ախտորոշված է թոքաբորբ, Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակբաժին տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանն իրավիճակը գնահատում է կայուն։ Հիվանդների ընդհանուր վիճակը կայունն է։ Վերակենդանացման բաժանմունքում ունենք միայն մեկ հիվանդ, որի վիճակը եւս կայունացել է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողում հայաստանյան պատվիրակությունը քայլեր է ձեռնարկում եվրոպացի падգամավորներին համոզելու, որ վիայժողովի օրակարգում ընդգրկված հակահայկական զեկույցների ընդունումը կարող է վտանգավոր լինել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի համար։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը։ Այդ զեկույցները պատվիրել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովում ադրբեջանական պատվիրակությունը։ Երբ առաջին անգամ դրանք շրջանառության մեջ դրվեցին, մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի եվրոպացի падգամավորներին համոզենք, որ դրանք կարող են վտանգավոր լինել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացի համար։ Եվ մինչ այս պահին էլ մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Նա նշել է, որ երկու զեկույցներն էլ կազմվել են վեհաժողովի կանոնակարգի խախտումներով, քանի որ դրանցում պահպանված չէ հավասարակշռությունը։ Դրանք կողմնակալ զեկույցներ են։ Զեկուցողները չեն այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, ինչը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի կանոնակարգի պահանջն է, ասել է Հերվինե Նաղդալյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը անդրադառնալով Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովում հակահայ զեկույցներին ասել է. Հայկական կողմը կարծում եմ ինչ կարող է անել, անում է, անելու է եւ այստեղ կարեւոր է հասարակության աջակցությունը։ Կարեւորը Մինսկի խմբի համանախագահու երկրների դերակատարությունն է, որոնք իրենց վերջին հայտարարություններում նշեցին Ղարաբաղյան հարցը այլ ատյաններ տանելու անբատեհությունը։ Կարծում եմ, որ իրենք պետք է լինեն ավելի ակտիվ եւ իրենց դերակատարությունը ուժեղ լինի, քանի որ նման գործընթացները հարվածում են իրենց միջնորդած բանակցային գործընթաց Բաղդասին, ասել է նա։ Ամեն դեպքում բանաձևերի ընդունման դեպքում Կիրոմանոյանը աշխարի վերջը չի համարում։ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արաբ Պապյանը անդրադարձել է լարվածության 3 հնարավոր ուղություններին՝ Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությանը, Իրան-Սաուդյան Արաբիա լարվածությանը եւ Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Մենք կունենանք կայուն լարված իրավիճակ, բոլոր 3 մակարդակներում կլինի եզրագծային իրավիճակ, սակայն չեմ կարծում, որ մեծ պատերազմ բռնկվի ասել է նա։ Մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտությունը վտանգ նրանում է, որ Ադրբեջանը Ադրբեջանը կորցնում է վերահսկողությունը երկրի նկատմամբ օրորի վաթարացող տնտեսական վիճակով, ինչը տեսականորեն կարող է հրահրել, որ Ալիևը գնա ինչ-որ պատերազմի, որպեսզի շեղի ուշադրությունը։ Ինչը քիչ հավանական եմ համարում ասել են նա եւ նշել, որ թեև առաջել Ալիևը շանս չուներ հաղթելու, իսկ հիմա առավել եւս եւ Ալիևը այն մարդը չէ, որ վտանգի իր ընտանիքի հարստությունը եւ գնա դրա։ Ալիևը այդքան էլ ված չէ մեզ համար, մեծ-մեծ խոսող է, սակայն կաշարակերության մեջ խրված ասել է նա. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանն անաճող է որակել համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի հայտարարությունը, թե Օսմանյան Թուրքիայում քրիստոնյաներ չեն ոչնչացվել։ Հարցին արդյոք դա պատահական հայտարարություն էր, թե մշակված քաղաքականություն, Շավարժ Քոչարյանը պատասխանել է. դա շատ անհաջող հայտարարություն էր, ավելին չեմ կարող ասել։ Մարզասերների համար Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի սուպերմիջին քաշային կարգում Վայբի օվարկացով աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբ รา համի հաջորդ մրցակիցը կլինի 24-ամյա Ջիլբերտո Ռամիրեսը։ 35-ամյա Աբ รา համը մեքսիկացի բռնցքամարտիկի հետ կմենամարտի ապրիլի 9-ին։ Մենամարտի անցկացման վայրը դեռ հայտնի չէ, քննարկվում են Բերլինի, Նյու Յորքի եւ Լաս Վեգասի տարբերակները։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առանձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումն ավարտվեց։